Musico quiu clarigas cae cun ligas. Reducti mal ricetson, cae doni perspectivon al iunai homoi, tion intensas la internazia musica proiecto el sistema. En la devenlando Venezuelo, gi prenas infanoin de la strato, en Europo, gi plibonigas chansoin pri kiel tion povis montri projekto en la cef urbo de Stirio, Graz. Antau quar jardecoi, la componisto, politicisto cae socia reformisto José Antonio Abreu fondis el sistema en Caracas. La reto de classicae orchestroi cae choroi por infanoi cae geiunuloi el malavantagiae vivo circunstanzoi estas hodiau monde conata, cae amplexas pli ol quindec landoin. Origine, gizelis ebligi aliron al clerigo cae musico por infanoi el ciui tavoloi. Hodiau, el sistema cun ligas la celoin pri dauri povezzo de unuigintai nazioi cun arta agado. Dauri pova consumo, protecto de la climato, kai pura pagebla energio estas tri el la dexep evolua celoi ki u in cent naudec tri membro statoi de uno volas atingi gis la iaro du mil Set tiui dauri povai celoi directigas ne nur al protecto de medio cae climato, set ancao al socia evoluo. Proiecto de la Universitatu de Graz, prenis el sistema kiel modelon, cae volas montri kiel musico cae dauripova evoluo interdependas. Por tiu proiecto pri musico, por dauripovezzo, studentoi cae instruistoi de la Universitato de Graz analisis Europa in iniziatoin laula modelo de el sistema. Ili povis montri, che ancau infanoi en Europa povas profiti el la cunligo ligo de musico cae dauri povai clarigai celoi. En Venezuelo, scienzae prilumigoi montris, che la musica instruado de el sistema havas dauripovan povan efficon je la carriera e de la iunae homoi. Per la musico, la comuna laboro en la orchestro, cae en la choro, la infano e lernas disciplinon cae concentrigion. El tio ili profitas pli poste en la profesia vivo. La infano e pasigas ciu semaine circa dude coroin en la music lerneioi de el sistema, ciui funccias en tuta Venezuelo. Tie instruas nenur music instruistoi cae profesiai musicistoi, ancau pli agiai infanoi, kiui lernis siain instrumentoin same ce el sistema, transtonas sien zion alla pleiunai infanoi. Tia maniere oni protectas ilin contrau misuso, contrau contacto cun organizita crimo, cae oni instruas ilin primultai valoroi, kiui accelas tauri povetson diras esploristino pridauri povezzo en graz. Lau sci, en Europa, la tasco de el sistema estas alia. Citie temas pritio, havigi al ciui infanoi, sen depende de la viv en speso de la gepatroi, aliron al musica instruado, sed la proiectoi intensas peri ancautoleremon, ca integrigion, Tio estas compreneble ancau essenza complexo de tauri povezzo, si diras. En graz funccias tia asocio, kiu ofertas sen pagan cae altnivelan musican instruadon por infanoi cae geionuloi, kiui alicase ne havus aliron al evoluigo de iliai musicae capabloi. La musico tie motivigu la unuopain lernantoin, venci antau iugioin, cae pli fortigi la comunan senton. Al tio appartenas ancau presentoi en concertoi cun renomai musicistoi.